muyahimbare amahoro neza umwaka mushasha kuri mwebwe muteze amatwi hari isanganiro kaze muri makuru ya mbere y'ikirundi avuga kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarundi baraye bifatanije n'isi yose mu kwigina umwaka mushasha wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko kwigina umwaka mushasha byabaye umutekano mu gihugu cyose kiretse abatubahirije ingingo ibuza ubutambiro mu ntara ya gitega abaciwe amande nawe umukuru w'igihugu arashimishwa n'intambwe imigenderanire Burundi bufitaniye n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubw'ibiganiro n'ubumwe bwa buraya bitararangira umukuru w'igihugu yabishikirije mu ijambo yashikirije abarundi buca hatangura umwaka mushasha wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri tagisi nyongeragaciro teveya yavuye kuri cumi n'umunani jya kuri mirongo itatu na gatandatu ku ijana riri mu bituma umuhora ngurukana bumenyi uzimba bivugwa na Donatien Manirama umuhinga wa BBS mu gihe iyo tagisi yogabanuka rudasi kubaha ikaze muri ano makuru tuyahera mu bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu umukuru w'igihugu c'uburundi Evariste Ndayishimiye harashimishwa n'intambwe imigenderanire uburundi bufitaniye n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubwo ibiganiro n'ubumwe ya buraya bitararangira biri mu ijambo yashikirije abarundi kuri uyu wa gatanu bucatanga umwaka mushasha wa 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko agiye gukomeza imigenderanire n'ibihugu y'ububanyi tumukurikire uyu mwaka uheze twarungutse inshuti kandi twarabagariye ubumwe dufitaniye n'ibihugu bigenzi ha yo gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu turabandanya dukurikirana abarundi bose iyo bava bakagera mu bihugu barimo muri byose gihimbaye kandi gishimishije Nuko tumaze kubona ko benshi muri abo barundi bafise agatima ku gihugu cyabo ibyo bikabonekera cyane cyane ku bemeye kwikura ko akarangamuntu k'impunzi bakemera ko ari abarundi barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu tugiye gukomeza uwo mwumvikano na cyane cyane ku bihugu bibanyi kugira ngo twumve kumwe ko turabazimyamuriro kw'inzu umubanyi ihiye wo kwihutira kumufasha kuzimya ahandi hoho nawe iyiwawe yofatwa ku bijyanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu yo ku isi no mu karere uburundi buri ku ntambwe ishimishije n'aho tutaraja ku musozo w'ibiganiro y'uburundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ikitunezereza ni uko mu isuzuma ry'ingena amashyirahamwe mpuzamakungu ashyigikira uburundi mu iterambere twabonye ko ishyirahamwe rya buraya riza ubugira kabiri havuye banki y'isi yose ibyo bitanga umwizero mwinshi kuko n'ubu turacari kumwe bikabonekera ku cyemezo twumvikanye ko ubu tugiye gukorera hamwe mu migambi y'iterambere ry'abenegihugu mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara naho muri iryo jambo nyine umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ashimishwa n'ibikorwa biriko birarangurwa n'imigwi nka sentebe hamwe na severe umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko atagihano c'ikivunga kizobaho mu gihugu n'ubunyene tumukurikire turakenguruka intambwe imigwi severi na sanitebe ishyitse ko mu kurangura ibyo ijejwe kuko urabya amabi yakorewe muri iki gihugu uwo ari we wese yariyumvira ko kubishyira ahabona bizotuma abarundi basubira gucanamwo duhimbawe nuko bose bategereye ko utaramunda ugatarura ibiboze bakemera bo nyene gushira habona ivyabaye tukaba dushimishwa n'intambwe abarundi bageze ko aho indongozi baba bakoze ivyo vyaha canke ababibonye bikogwa barya umutima amenyo bakiyugurura mu mutima mu gushikiriza ivyo bakoze n'ibyo babonye nkabasaba ko n'abari bagifise ubwoba ko bojijuka bakavuga ibyo babonye n'ibyo bumvise haba imbere y'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri n'inyuma yaho kugira turonke ukuri tuzoraga abana bacu nabo bagire icyo bazotinya nitumenye ko igihugu kitagira kahise ataho gitaniye n'igiti gihagaze kitagira imizi iyo haje umuyaga uragihenura mboneyeho n'akaryo ko gusubira kuremesha abarundi ko aho ukuri kugeze mu kumenyekana nuko twabonye ko atabwoko bwishe ahubwo uburongozi bubi nibwo bwatwononeye kuko nta gihugu kirimo uburongozi n'abagabo nyabo ho kwicwa abantu ibihumbi n'ibihumbi atacamira ni nuko nuko buba ubwo burongozi nuko buba bubifisemo uruhara baba barundi bogira umwizero kuko nta n'umwe azohanirwa icyaha cyakozwe n'abandi naho hoba ari bawe ni nk'uko atagihana cy'ikivunga kigisubira kuba mu burundi Uwera mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'umutekano umutekano ngo waraye wifashe neza mu gihugu cyose muri joro ryakeye buca imbaza umunsi mukuru wo kurangiza umwaka bishigizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano Pierre Nkurikiye amenyesha ko abatubarije ingingo ibuza ibiteramo mu butambiro barafashwe barahanwa tumukurikira ijoro ryaraye neza cyane nk'uko mubizi abarundi mu burundi bari ko bararangiza umwaka binjira mu wundi rero nta kintu na kimwe cyashoboye kubahungabanya barahimbaje neza uwo munsi barinjira koko umwaka mushasha atankomanzi nkomanzi kibazo na kimwe cy'umutekano kibonekeje mu gihugu ijoro rirangiza umwaka ryagenze neza cyane hariho hamwe nk'igitega aho hariho abashatse kutubahiriza ingingo twari twarashyizeho kurwanya cya kiza cya coronavirus barugurura ubutambiro barara baratamba ubutambiro bita misi barafata ibihano bikomeye baracibwa amande kandi ubwo butambiro bwaciye bugagwa aho bazokwihanura ariko n'amasanganya atahitanye abantu ku mugwa mukuru wa politiki gitega kwigina umwaka mushasha wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri waranzwe n'amasengesho gukesha mu masengero amwe amwe ariko make ugeranije hari kubera kiza cha covid cumi ariko kandi amazu y'ubutambiro nka yose ngo yari yugaye ibinyobwa bya burarudi nka moteri bikaba byari bikenye no ku bafise uburyo bwo kugura inyama inka mirongo itatu n'imwe zikaba zarabazwe ku macuniro ya gitega umutekano ukaba wari ucungerewe n'igipolisi hamwe n'abasirikare jeho nibigira amashengero y'abaporoti nka Plene Evangile ishengero ryunze ubumwe ari Assemblies of God ishengero Anglicane hamwe na Paroisse Mucunguzi ya Katolika niyo yonyine yateguye amasengesho yo gukesha umwe mu ndongozi z'ishengero ryunze ubumwe mu Burundi Assemblies of God akavuga ko intumbero y'ayo masengesho ari gushimira Imana ku mwaka urangiye no kuyisaba kurangiza uwundi amahoro intumbero nyamukuru ituma tuorganiza amasengesho ni kugira dushimire Imana ku mwaka uheze kandi tongere twishyire mu ibiganza by'imana ituzigame mu makwa ugiye gukurikira iyi niyo ntumbero nyamukuru tuba dufise dusengera igihugu dusengera imiryango yacu dusengera ibyacu dusengera abayobozi b'igihugu mu byo kwirindikiza covid cumi n'icyenda ayo mashengero yose yaratekanije amazi n'isabune byo gukaraba ariko nta dufukamunwa kiretse mu bangirikani no mu ishengero ryunze ubumwe ya sambirizi ofu gode batwitwararika nayo kwicara batandukanye ku metero ntivyakurikijwe amazu y'ubutambiro ariko ntiyemerewe kugurura kubera ikiza covid cumi cumi n'icyenda ikindi cyaranze ukwigina umwaka mushasha ni kena ry'ibinyobwa by'ihinguriro ryavyo Brarudi cyane cyane ikinyobwa ca Amusteri santiritiro 65 hamwe n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa cyane cyane umuceri aho umuceri wahoze ugugwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana munani n'ibihumbi bibiri ubu ugugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri n'amajana ndwi umutanzaniya nawo ukaba ugugwa ibihumbi bitatu wahora ugugwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu kubihereza akaboga inka mirongo itatu n'imwe nizo zaba babazwe ku macinuro y'igitega mu gihe mu minsi isanzwe habagwa inka ziri hagati ya cumi na zibiri na cumi n’umunani nkuko bishikirizwa n'urongo yayo macuniro Joseph Barenga yabo umutekano ukaba warucungerewe n'abapolisi n'abasirikare nkuko vyemezwa n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Gitega igitega Jean Bira ku radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'itandatu amakuru tubateguye abandanya bamwe mu batanga amafaranga biciye mu telefone ngendanwa bavuga ko bagiye gukora bahomba kubera ko amashyirahamwe nka ekonete na limitere yadugije ibiciro baganira ahandi isanganiro bavuga ko bashobora kubura abakiriya kuko ngo iyo ngingo yafashwe batabimenyeshejwe bagasaba ayo mashyirahamwe kubimenyesha abanywanyi babo imvu zatumye ibiciro biduga tubumviritse nk'uwahora arungika nk'igihumbi kirenga ko amafaranga makeya kare ahora yongera ko amajana atatu ariko ubu yongera ko amafaranga amajana atatu na mirongo irindwi imvuga byaduze cyane twebwe twavuga ko ari uruhombo kuko abakiriya ntibasubira kubyitabira cyane kandi babikora bidoga niyo ugiye kuraba n'amakomisiyo nubwo bagize hari ibiciro bahinduye komisiyo hari aho usanga uko izo wahora uronka atari izo uronse ibiciro nubwo ubona umengo hari ahantu bagabano ariko mu ncamake byiyongereye ku munyagihugu wewe byabaye ibintu bigoye cyane ku mafaranga makeyi byadoze nk'akarorero jewe mu gatondo narose umuntu agomba rotire ibihumbi ijana arambwira azana turabe tarifu aca asanga hiyongereye ko wisa yari kurotira bakamukata demire mugabo acamukata demire wisa acavuga ati ivyo ndabihevye umva nagahombo kuri jewe nawe nyene kuri ashobora kuba aragahombo kubera umugambi ushobora kuba wahagaze ikintu yifuza amafaranga abonye atokwiza twebwe ku ruhande rw'aba aja nta na kimwe vyatwunguye cyaba vyaduhombeje gusa dufise ubwoba ku bakiriya ko barashobora guca babiheba bakigira mu bindi bisata abona baborohereza rero gutyo turashobora guca duhomba abakiriya basaba dutonda kandi tudandaze ku mvo z'uko bahinduye ibiciro batabanje no kubimenyesha abakiriya kandi batanze mesaje bavuga ko bagomba kuborohereza oro badugije ahantu hamwe bigeze bagabanya ibiciro ahubwo badugije ku bijyanye no gutuma tumana kw'amakuru naho itagisi inyongeragaciro TVA ryavuye kuri cumi n'umunani ku ijana rijya kuri mirongo itandatu na gatandatu ku ijana mu bituma gukoresha umuhorangurukanabumenyi b'idimba bivugwa na donasiyo y'amanirama umuhinga mu ishyirahamwe bebesi hari mu nama yo guhanahana ibyiyumviro ku bakorera muri icyo gisata yo kwihweza ibyofasha kugira ngo ibiciro bishobore kugabanuka kugira ngo igiciro cya internet mu makaminuza kigabanuke ari ku munsi wa gatatu agasaba ko leta yogabanya itagisi byotuma umuhorangurukanabumenyi wijukirwa gukoreshwa tumukurikire hejuru yaho hari n'uwundi muhora wo mu bisagara bikuru bikuru by'igihugu ni ukuvuga bujumbura gitega na ngozi ufise uburebure bw'ibirometero amajana indwi igiciro cy'umuhora wa interineti kiva ku gitigiri cy'abawukoresha iyo abawukoresha ari benshi ni ukuvuga ko ishyirahamwe riwudandaza mu gihugu hagati rica rirangura mwinshi hanze y'igihugu ibituma ibiciro bica bigabanuka kuko musanzwe muzi yuko iyo ikidandazwa kiranguwe ku bwinshi bagabanura igiciro umuhora wa interineti mvamakungu uracyazimbye rero ikindi nacyo ku basanzwe bakorera muri iki gisata Nyamata barazi ko itagisi nyongeragaciro ryadugijwe riva ku bice 18 rija ku bice 36 ku ijana ibi biratuma ibyo gutumatumanako amakuru bizimba inyinshi ni uko hakwiye igabanuka ry'amatagisi ku bikoresho byo gutuma gutumatumanako amakuru harakwiye gushyirwaho bumenyi mu bisata bigize igihugu no kuyinagura aho iri ikindi nacyo no kugwiza ibyo abantu bashobora kurondera ku mbuga bumenyi mu gihugu hagati batarinze kurondera ibyo hanze bituma hasohoka amafaranga internationale umuhinga wa BBS de la Sema nirama yasubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Amel Mutore n’ingaha ku isaha 6 zirenga 10:40 ceso zira no makuru reka ndabashimire mwebwe mwese mwari yateze abiri nshimire na Albendo wayo nimbwa bw'ivyuma mugira umutaga mwiza Lidi Gahimbare